Anaxímenes va triar com a primer principi l'aire. L'aire és la naturalesa originària i la substància universal, l'essència de totes les coses. Així com la nostra ànima sent aire ens governa, així també el bufit i l'aire al món envoltant-lo el governa.